Follow me with your eyes. 2 Peter chapter 3, verse 8 up to verse 9. Ito po ang sabi ni, ng Panginoon ayon sa sulat ni Pedro. But beloved, do not forget this one thing, that which the Lord one day is as, is as a thousand years, and a thousand years as one day. Verse 9, The Lord is not sloth concerning his promise. As some count slothness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Tayo po'y manalangin. Salamat, aming dakilang Ama. Salamat pagkat muli meron kami Biblia na binigay niyo sa amin, pinagkatiwala niyo sa amin para basahin, pag-aralan. Salamat at malapit na namin matapos ang 2 Peter. Salamat sa napagandang aklat nito to remind us kung gaano kaganda yung aming panampalataya na binigay sa amin. To remind us tungkol sa mga taong nagtuturo ng mali kung ano yung dapat maging attitude namin sa kanila at ano yung pananaw namin sa kanila. At ngayon ay eh, to remind us kung gaano katapat kayo sa inyong mga pangako kaya tulungan niyo kami sa aming pag-aaral, gabayan pa po kami ng Banal Espiritu. Kayo lang, Panginoon, ang may taas sa aming kalagitnaan. At kami ay magpakumbaba lagi sa inyong harapan. Tanggapin namin ang katuruan mula sa banal na kasulatan. Salamat pagkat yung taong binanggit namin kanina si Pedro na dati mayabang, binago yung kanyang buhay. Naging humble before you. At binandaman ng kanyang aklat, lalo na yung 1 Peter Nakita niya yung humility, yun ang kanyang natutunan nung siya'y naging disciple ninyo. Kaya dalahin po namin naway yun din ang makita sa aming buhay sa tuwing makikinig kami ng salita, lalo kaming nagpapakumbaba. At labi namin tinatas lamang ang inyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Please be seated. Tuloy po natin ang ating pinag-aralan sa 2 Peter. Ngayon po ay una na pag-usapan natin from verse 1 to 2 and 5, the purity of our faith sa chapter 3. At last Sunday ay tinapos natin yung the perversion of our foes na kung saan ay binabago nila yung salita ng Panginoon sa magitan ng katanungan. Ngayon ay pag-usapan natin yung matapat nating Diyos, lalo sa kanyang pangako. Lalo sa kanyang pangako. Kaya katulad sinabi po natin kanina, sabi ng iba, promises are made to be broken. Pero iba sa Panginoon, promises are made to be fulfilled. Meron na ba kayong mga pinangakuan na natupad? Meron ba kayong pinangakuan na hindi natupad? Di ba? Kaya maraming divorce ngayon, maraming separation, pag yung ng mga pangako ay hindi natupad. Kaya maraming mga magkakaibigan na nasira dahil yung kanilang mga pangako hindi natupad. Kaya maraming magkasintahan na naghiwalay dahil ang kanilang pangako hindi natupad. Tandaan po natin, ang Biblia po ay punong-puno ng pangako. Ang tawag sa Old Testament, Old Covenant. Yan yung mga pangako ng Diyos. Yan ang sulat ng Diyos sa Old Testament para sa mga Israelites. Especially sa mga Israelites. At yung mga pangako niyan ay para sa kanila. Salamat sa Panginoon, tayo mga Krisyano, kahit yung mga pangako sa Old Testament, yung mga prinsipyo doon ay pwede natin apply sa ating buhay. Okay? Pero pag binasa natin yung Old Testament, pag minabasa tayo mga pangako doon, ay yun ay para sa kanila. Minsan individual, minsan sa nation of Israel. Katulad kay Abraham, hindi natin pwede kunin yun. You will be a father of many nations. Kaya pag nabasa mo yun, hindi para sa iyo Para lang yung kay Abraham. At yun ay na, natupad talagang dumami ang mga Israelites. Siya yung ama ng Israel. Meron din David, David, David's covenant. Covenant with David. Yan yung kay, kay Moses. Sa New Testament, yan ay New Covenant. Yan ay pangako naman, lalo-lalo sa church. Pagkat yung mga Israelites na naligtas at yung mga Gentiles na naligtas, pinagkaisa ng Panginoon, kaya tinawag ng New Covenant para sa kanila, para sa church. Okay? Para sa church. At ang mga believers ay punong-puno ng mga pangako ng Panginoon at tayo ay lalong spiritual blessings na binigay ng Panginoon sa atin. Yung unbelievers, isa lang ang pangako sa kanila, eternal life, pag sila'y nagsisi ng kasalanan. Yun ang pag-uusapan natin mamaya. Pero pag siya'y naligtas, napakaraming pangako ng Panginoon, magandang pangako para sa atin. Tayo po'y mayaman spiritually. Kaya dapat ang mga Kristiyano laging masaya dahil tayo mayaman sa ating spiritual na buhay. Kaya nagiging malungkot ang mga Kristiyano kasi nakapokus sila sa material na bagay. Kaya set your mind on things above, not on things on the earth. Pagkat yung mga bagay dito ay maglalaho. Kaya pag mayroong isang Kristiyano na malungkot, isang dahilan yan kasi nakapokus yung kanyang mata, ang kanyang pananaw, ang kanyang kaisipan sa mundo ito. Delikado yun. Pero isang Krisyano, kahit walang-wala siya, pero siya'y masaya, nakapokus siya sa mga heavenly things, spiritual things, at lalo na sa kanyang relationship with the Lord. Rejoice in the Lord. Di ba? And again, I say, rejoice in the Lord. Tayo na sa Panginoon. Yan po ang pag-usapan natin, the promise of our faithful Lord. Nalala ko tuloy nung ako yung anim na taong gulang. Pinasal ako ng tatay ko sa... Ako'y pinanganak sa Aklan, Kalibo, Aklan. Pero nung malit pa kami, nung pumunta kami Maynila sa Pandakan, nung dumating ako 6 years old, sinama niya ako sa Aklan para bumisita sa kanyang mga kapatid, kamag-anak. At nandito po kami, Pumasyal kami doon sa bahay ng aking uncle at nagkataon ang na, nakatira doon yung ando doon yung kanyang asawa, ang aking auntie. At malapit lang din sa mga, malapit lang kasi mga kamag-anak doon eh. Iniwan muna ako ng tatay ko. Anak, dito ka muna. Babalik ako. Pupunta lang muna ako sa mga kamag-anak ko pa. Okay? Kasi ayaw niya rin ako mapagod. Kasi kakalibot-libot, malit pa ako noon eh. Eh wala, wala nang muwang sa lugar na yon. Naroon yung aking kaba, naroon yung takot ko, baka hindi bumalik yung tatay ko? Eh napansin ko, hindi nakatingin si tita, wala nakatingin sa akin, nakaupo ako doon, tumayo ako, umalis ako ng bahay. Pinanap ko yung tatay ko. Hindi ako nakapagtingin sa kanyang pangako. Yan ang paghintay. Lumabas ako, naglibot-libot sa paligid, sa kalsada, hanggang naligaw na, naligaw na ako, di ko na makita kung saan pumunta yung tatay ko. Nagkataon, yung tatay ko naman, nung pagkalis ko daw, bumalik. Wala na ako. Pinuntahan niya ako, inanadala ako. Inanap ako doon sa isang barangay na. At nakuha ako doon. At ang kwento sa, ano mo ba, delikado yung barangay doon, marami aswang doon. Ilang <laughs> ta, yun sinabi sa akin eh. Oo. Uh, alam sa probinsya naman, uso-uso yung mga usapang aswang eh. Yun ako bilang bata. May pangako yung aking ama, pero hindi ko pinaniwalaan. Na siya yung babalik. Hindi ako makapagtiis, gumawa ko ng paraan, naligaw na ako. Minsan, ganyan nangyayari sa mga Krisyano, hindi makapaghintay. Pinangakuha ng Panginoon, pinakakuha ng Diyos, hindi makapaghintay, gumagawa tayo ng decision, kaya tayo nagkakamali. Minsan, sinasagot yung ating panalangin ng yes, minsan sinasagot yung ating panalangin ng no, sinasagot ng Panginoon ng wait, pero doon sa wait ay hindi makapagtiis ang Krisyano. Ito yung ibibigay ko sa iyo. Hindi, hindi na makapagtiis. Gusto na, gusto na. Minsan nagkakamali tayo ng decision. Importante minsan na maghintay. Eh. Nalaman si Lot at si Abraham, di ba? Nagkaroon sila ng decision, di ba sila nagkakasundo, paging kanilang mga servants. Pero napakabait ng anchor nila Lot na si Abraham, o ikaw mamili kung saan gusto mo pumunta. Nakita nila, napakaganda ng lupain, napakaganda ng lugar. Ah, eto sa akin. Ang pinili ni Abraham, hindi niya nga nakikita kung anong klaseng lupa. Eh. Pero yun ang pinili niya, alam mo, bilang uncle, dapat ikaw yung unang mag-decide eh. Pero pinabayaan niya kanyang pamangkin. Ganyan kapait si, si Abraham, napaka-humble. Kumbaga, tiwala niya lang siya sa Panginoon. Kung ano man ibigay, mapangit man sa mundo, alam niya, bigay ng Panginoon yan, maganda pa rin yan. Pag ang Panginoon nagbigay, hindi pangit yan. Nagiging pangit yan dahil ginagamit natin yung ating kaisipan, yung ating pananaw. Okay, walang binigay ng Panginoon pangit. Tingnan yung asawa niyo. Pangit ba yan? Maganda yan. Kasi bigay ng Panginoon, dahil isipin mo, bigay yan ng Panginoon eh. Pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. At ano nangyari? Sa decision nila, ano nangyari sa decision nila? Nagtagumpay ba siya doon? Ah, hindi, napahamak siya, pati kanyang pamilya. Yung kanyang mga anak, naging unbelievers. Hindi siya maka-witness. Pagka doon yung pinataga Sodom and Gomorrah, winasag ng Panginoon. Pero pinili niya yung, yung napunta kay Abraham, hindi niya pinili, Tinanggap niya yun, pagkat alam niya, blessing mula sa Panginoon. Hindi alam ni Abraham yung ti- na tingin nilo na parang hindi maganda, napaganda naging maunlad si Abraham sa lugar na yun. Natuto siyang maghintay at magdesisyon na kasama ang Diyos. Hindi po ang inoperang ka na ng kalooban ng Diyos. Maghintay ka. Mali mo, offer ng kalaban yan eh. Alam mo, may mga pangako ang Diyos sa Bible at may pangako rin si Satan sa mga tao. Pero mas maraming pangako ang Diyos sa totoo. Pangako ni Satan kay Ear na magiging Diyos din siya, pero hindi nagkatotoo. Pangako ni Satan kay Jesus Christ, ibibigay lahat ng yaman ng mundo, sumamba ka lang sa akin. Pero hindi totoo yun. Sabi ni Jesus Christ, worship the Lord thy God. Kaya umalis si Satan. At yung mga pangako ni Satan, tinanggap ng mundo, tinanggap ng mga unbelievers, minsan tinatanggap ng mga Krisyano, delikado yun. Kaya dapat basahin, basahin yung Biblia ah, kung ito ba'y pangako ng Diyos para sa iyo, 100% pagtiwalaan mo yun, sundin mo yun. May, may mga pangako ng Diyos na unconditional, may mga pangako ng Diyos na conditional. Ano ibig sabihin ng conditional? Kahit wala kang ginagawa, pinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Nagkakamali na tayo pero kailangan tuparin niyo yun kasi pangako niyo yun. Eh. Ano yun? I will never leave thee nor forsake thee. Unconditional yan. Nagkakamali na tayo, nagkakasala na tayo, pero tinutupad pa rin ng Diyos. Hindi kita iiwan. Ikaw na lang iiwan eh. <laughs> Di ba? Tayo na lang iiwan sa Diyos. Hindi mo tayo iniwan. Lagi tayo, God with us. Inang pangako ng Diyos. Emmanuel, God with us. Pero may mga conditional na pangako ang Panginoon, katulad ng Pamilyar sa atin ang But my God shall supply all your needs. Yun ay pangako ng Diyos sa mga believers sa Church of Philippi. At ang pangako ngayon, tinutupad ng Panginoon, bakit itong mga kapatiran sa Philippi, sinusuportahan nila yung manggagawa ng Panginoon. Si, si Paul. Sinusuportahan niya yung aking manggagawa, yung aking servant, patuloy yung aking suporta sa inyo. Pero yung mga churches na walang puso tumulong sa mga workers ng Panginoon, walang puso na tumulong sa mga magagawa ng Diyos, the Lord will not supply all their needs. Yun ang context na yun. Ano pa ang conditional? Matthew 6.33 Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano pangako niya? In all these things shall be added unto you. Ano yung condition doon? Seek His kingdom first and His righteousness. Alam mo, ang ulit-ulit kong binabanggit yan, pero marami pa rin Krisyano, ayaw paniwalaan yan. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ilagay mo na sa puso mo yan, huwag kang matakot. Minsan hindi mo nakikita yung blessing ng Panginoon, maghintay ka. Pero gawin mo yan, hindi ka mapapaya. Unahin mo ang kanyang karian. Huwag mong pabayaan ang spiritual relationship ninyo. Minsan ang mundo mag-offer sa'yo ng malaking offer yan. Para masira yung relationship mo sa Panginoon, delikado yan. Huwag kang, tagatin kang yung pangako ng mundo. Tagatin mo yung pangako ng Diyos. Totoo yan, He will provide all your needs. He will give all your needs. Yun ang pangako. At ang mga pangako sa Bible galing sa isang tapat ng Diyos. Pag sinabi natin tapat, sure, totoo yan. Mali ba lang kung galing niya sa atin, kahit natapat tayo, pero yung ating katapatang konti lang, nagkakamali pa rin tayo. Di ba? Minsan yung ating pangako, hindi natutupad. Naroon pa rin ating pagitao. Pero by God's grace, by God's help, naway matupad natin yung ating mga nabibitawang pangako. Lalo na sa ating wife, kung ikay may asawa, lalo na sa iyong mga anak, at lalo na sa iyong mga kapatiran. Okay? Higit sa lahat, lalo na sa ating Panginoon, siyempre. Okay, napag-usapan na natin itong verse 8. Remember the promise of our faithful Lord. Meron pa kayong mga verses sa Bible na pinangako ng Diyos? Meron pa kayong pinanghawakan? Ha? Sabi dito sa verse 8, But do not overlook this one fact Verse 8 na po tayo. Pakilipat ng konti. But, not, but do not overlook this one fact, loved that with the Lord one day is as a thousand years and a thousand years as one day. See, ang ibig sabihin, hindi nagbabago ang Panginoon. Ang tao nagbabago. Nagkakaroon tayo ng edad. Ako sa October 8, 50 na ako. Eh. Yan yung katapatan ng Diyos sa akin. Kahit na nagkukulang ako, nagkakamali ako, pero yung katapatan niya mananatili sa akin. Hindi siya nagbabago, hindi siya under ng AIDS. Hindi tumatanda, hindi bumabata ang Panginoon. Siya pa rin yung Diyos before creation. At siya pa rin yung Diyos natin ngayon hanggang sa wakas. Siya pa rin yung manatiling Diyos natin. Yan ang ibig sabihin lang yan. Hindi under siya ng time, o clock, o calendar. The Lord, one day is a thousand years, and a thousand years as one day. The Lord, the same yesterday, today, and forever. Ito yung ating faithful Lord. Ibig sabihin, hindi lang siya in control, pinapakita niya yung kanyang karakter bilang tapat na Diyos. Kaya ito, pagkat yung mga, nalala niyo yung question ng mga, ano, ng mga, mga scopers, ng mga mockers, di ba? Nalala niyo sa verse verse 4, yung ganun ang pinupwesto sa mga Krisyano. Di ba? Yung perversion of our foes. Ano yung ganun question? Where is the promise of His coming? Where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, all things continuous, they were from the beginning of creation. Kinikwestiyon nila yung pangako ng Diyos na pagdating ng Panginoon. Hindi lang naman kinikwestiyon yung mga Krisyano. Ayaw lang i lang talaga sa Panginoon. Indirect ang kinipwersin nila yung faithfulness ng Panginoon. Di na lang sa mga Krisyano. Ang tinatanong yung mga Krisyano, nasaan ang pangako ng Diyos ng kanyang pagdating? Nasaan ang kanyang pagdating? Na, nasaan, nasaan yung kanyang pinangarong pagdating? Hindi naman sa mga Krisyano lang tinatanong niya yun. Indirect. He, they, they were questioning God. Yung katapatan ng Diyos. Kasi pag nasira ang isa, Isang pangako ng Diyos pag hindi niya natupad, sira na pagiging faithfulness ng Panginoon. Meron ba kayong alam na pangako ng Diyos na hindi niya tinupad? Kahit sa Old Testament, ang Old Testament halos natupad na ng Panginoon. Eh. Ang hindi lang natutupad niya yung millennial kingdom. Eh. Alam niyo, napakalitan lang ng pangako ng Panginoon eh, rapture. Tapos merong tribulation. At may pinangako siya after tribulation, millennial kingdom. Then after millennial kingdom, may final war. Then after final judgment sa mga unbelievers, kay Satan, sa false prophets, sa false, sa antichrist, then sa mga demons. Then ang kanyang final na promise, new heaven and new earth. Pero dadako tayo sa mga susunod na mga verses pa. Pero nakapokus lang, din, nakapokus lang tayo dito yung faithfulness sa Panginoon. Ang kinikwestiyon ng mga false believers, ng mga scoffers, mockers, ayun ang term na ginamit ni Peter. O tayo tayo dyan, mga false prophets, false pastors, false ministers. Ang kinikwestiyon nila yung faithfulness ng Panginoon. Kasi pag nagiba yung faithfulness ng Panginoon, giba na ang salita ng Diyos. Nakuha ng mga kapatid? Pag meron sa mga nasilip, nasilip na pangako ng Diyos na hindi natupad, hindi natin masasabi na ang Biblia ay totoo. Salamat sa Panginoon. Salamat at napakatapat niya. From Genesis to Revelation, tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Kaya pagkakatiwalaan yung Biblia na meron kayo, Huwag kayong manghina, huwag kayong manlamig, basahin ang salita ng Diyos. Punong-puno niya ng pangako ng Diyos sa ating lahat. At lahat yan ay tinupad niya na at ipatutupan niya at sigurado yan. Kaya yung question ng mga mockers, where is the promise of His coming? Kini-question nila yung pangako ng Diyos. Kung tapat ang Diyos, tapat ba ang Diyos? Yes. Bakit natin paniniwalaan yung mga false teachers? Mga false prophets? Eh, eh sabi ni Peter, Hinuposin nila yung katapatan ng Diyos dahil kayong kami, pag hindi natupad ng Panginoon, apektado ang salita ng Diyos. Huwag na natin paliwanan ng Biblia. Itapon na natin yan. Kung hindi tutuparin ng Panginoon ang kanyang pagdating. Eh kung yung 95% o 99% natupad na na, at hinihintay na lang natin 1% na pangako, kaya niya pa bang tuparin yun? Yes! Kaya balikan natin yung verse 8. But beloved, do not forget this one thing, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day. Isa lang nais pakita ng Panginoon ni, Peter, God is faithful. He will remain faithful. Ano man mangyari sa mundo ito, magkaroon man lindol, bagyo, tagulan, taginit, gera, mananatiling tapat ang Diyos, hindi siya nagbabago. Ang, ang presidente natin hanggang 6 years lang. Ang presidente ng Amerika, two terms. Matatapos na yung term ni Obama. Second term siya, kaya 8 years siya. Kahit na mayroong diktator na, nagkarin, na sinasabi nila umabot ng 20 years, matatapos din, may katapusan din. Yung buhay natin may katapusan, punta kayo sa Holy Cross, may katapusan ang buhay. May bata, may matanda, may hindi na di ba? May binata, may katapusan. Pero wala kang makikita sa, sa simenteryo, oh. God is dead. After three days, nabuhay si Jesus, yung anak ng Diyos. Hindi siya namatiling patay para ipakita niya yung kanyang pangako. Pangako niya rin eh. Ako'y mabubuhay muli. After three days, nangyari yun. Ibig sabihin talaga, mapagkakatiwalaan natin yung ating Panginoon. Yung katabi mo, minsan nagkukulang yan yung sana pa rin yung nagkukulang yan, tao pa rin yan. Eh. Pero kung meron tayong pagkakatiwalaan ng 100%, our God, our faithful God, our faithful God. Tapos kung basahin sa inyo yung, yung Hebrews 1.12, Patawan natin ibang talata, nabasa natin yun. Hebrews 1.12 So verse 12, Like a cloth, you will fold them up, and they will be changed. Nakita niyo? But you are the same, and your years will not what? Fail. Yun ang ibig sabihin niya. Like a clock, you will fold them up and they will be changed. Kahit anong ingat mo, kahit anong ingat mo ng pagpiprepare mo ng ano man yan? Kahit aklat, damit, lahat ng damit natin sa mundo ito, kahit anong linis niyan, kahit anong iingat mo ng paglalagay sa cabinet, masisira pa rin yan. Kahit na iPhone yan, iPhone 7, malalas din yan. Masisira din yan. Ang Pokemon ko ngayon, uso usukat, sikat, susunod hindi na sikat yan. Napapansin niyo yung mga old films, pinapalabas minsan sa TV, mga gwapo yung mga artista, bata pa, black and white, at i-compare mo sila ngayon, kulubot na. Ganyan ang tao eh. Kahit anong lagay mo sa mukha mo, tatanda rin tayo. Kahit anong inumin mong gamot, isa lang hindi nagbabago. God, you are the same and your years will not fail. Nakuha niyo mga kapatid? Kung pag-usapan natin ang katapatan ng Panginoon, grabe. Ibig sabihin, pagkatiwalaan natin siya kaysa mga false teachers, kaysa sinasabi ng tao, mas paniwalaan natin sinasabi ng Diyos. Iyon ang sinasabi ni Peter eh. Yung kanilang question, sinagutan natin yon, hindi sila nagbabasa ng Biblia yung mga post teachers, o oh, hindi sila nag-aaral ng Biblia, sabi ni Peter eh. Pinatunayan, by the word of God, yun ang kanyang answer sa kanilang <coughs> false accusation. At binigay yung firm answer by the word of God. Sa chapter 13, 7 to 8, ito binasa na rin natin, basahin ulit natin. Chapter 13, verses 7 to 8 verse 7 and 8. Sinama ko yung 7. Kasi ngayon nakakalungkot, maraming mga members very loyal sa kanilang mga leaders. Hindi masama yun. Kung ang leaders natin ay patuloy na mumuhay para sa Panginoon, para sa salita ng Panginoon, at patuloy na sumusunod sa yapak ng Panginoon, follow them. Sabi ni Peter, eh, ni, ni Paul, follow me as I follow Christ. Pero pag ang aking leader ay hindi na sumusunod kay Kristo, I will not follow him. I will follow Paul. Why? Because he's still following Christ nung kanyang time. Follow me as I follow Christ. Dito, sabi ni, kahit yung mga mababait na leaders, may katapusan din. Sa verse 7, Remember those who rule over you. Sa ngayon, ako po yun. Di ba? Bilang leader who had spoken the word of God. Yan ang pinaka-main job ng mga leader sa loob church. Preach the word of God. Don't change it. Don't edit it. Okay? Huwag kang magdadagdag, huwag kang magbabawas. Preach the word of God. Whose faith follow, considering the outcome of their conduct. Ito yung mga galing na leaders to. Binabanggit ng writer. Talagang follow them. They follow Christ. Pero kung eto mga leaders natin may katapusan din. Okay? Nasaan na si Paul? Nasa langit na. Nasaan na si Peter? Nasa langit na. Mga galing na apostles yun eh. Pero salamat meron silang mga aklat na ginawa. Yung mga leaders natin natatapos din. Ito nakaraan eh, may leader na nakapilingan ng Panginoon, si Pastor Lolto. Si leader na rin siya, may sakit na rin. Pero kapiling ng Panginoon. Hipiliana, mga matatanda, namatay na rin. Pati anak niya, si Ipilyana rin. Namatay na rin. Mga magagaling na leader, mga mabay leader. Yung tatay ba ni Kababukas yun, o lolo niya? Lolo niya, no? Ha? Namatay din, umuwi siya dito, eh, no? Ayun, namatay din. Mababay sila. Pero sabi sa verse 8, kung sila'y lumipas, huwag tayo matakot. Meron tayong leader na mananatili magpakailanman. Sino yun? Sa verse 8. Ano sabi diyan? Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Kahit ako, may katapusan ako. Ayun nga, pag sa October 8, 50 na ako. Ano kaya susunod na mga taon ko ba? Hanggang kailan lang kaya ako? 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. I hope umabot ako ng 70 years para makita ko yung whole Baptist Church ng 50 years. Pero kung 65, walang problema. Pag 60, walang problema. Kung inang kalooban ng Panginoon. Di ba? Kung 51, walang problema. Hindi mo na ako sa Panginoon pagkat I'm doing His commandments. Make disciples. Preaching the word of God. Matakot ka pag wala kang ibibigay sa Panginoon na disciples. Matakot ka kung wala kang maibibigay na crown sa Panginoon. Mapapaya tayo. Matakot tayo tayo kung hindi tayo tapat sa Panginoon. Pagkat ang, ang conclusion ng Panginoon ay, Well done, thou good and faithful servant. Yun ang hangarin mo. Huwag kang matakot. Takot ang mga Krisyano mamatay kasi they are not faithful. Pero kung faithful ka sa Panginoon, huwag kang matakot sa kamatayan. Di ba? Pero salamat sa Panginoon. Mawala man kami mga leaders yung next generation, kung mawala man yung mga adults, balang araw, huwag kayong malungkot, huwag kayong matakot, pagkat meron pa rin Panginoon na manatili. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yan ang nasa parating ng writer. Ito mga leaders natin, kahit ang babait niyan, mawala natin yan. Pero yung ating napakabait na Diyos, ang ating Panginoon, mananatili yan. Faithful siya. Ano ibig sabihin ng mga, mga kapatid? Pagtiwalaan siya, sundin siya, trust and obey. Huwag ka na magbago. Huwag ka na magbago. Huwag ka na maghanap pa ng iba. Huwag na tayo maghanap pa ng ibang Panginoon, ibang katuruan. Huwag na tayo mag ibang, maghanap ng ibang Diyos. Itong Diyos na binibigay ko sa inyo ay tapat na Diyos, hindi nagbabago. Lalo sa kanyang mga pangako, kung siya Diyos na hindi nagbabago, yung kanyang mga pangako ay talagang tuto pa rin yan. Kaya ako'y naniwala, pag ikay na Kristiyano, hindi ka na magbabago. Mamatili ka para kay Jesus. Yung mga hindi tunay na Kristiyano, aalis yan, pupunta yan sa mga false teachers, false prophets. Maghahanap yan ng ibang katuruan, delikado yun. Kaya huwag tayong makinig sa mga katanungan ng mga mockers. Kinikwestiyon nila yung faithfulness ng Panginoon. Salamat ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Buksan niyo yung Biblia po natin sa Lamentation. Familiar passage. Dito kinuha yung kantang Great is Thy Faithfulness. Ito yung mensahe ni, ni Jeremiah sa mga sinning Israelites. Sa mga, sa mga Israelites na ayaw magtiwala sa Diyos. Nagkakasala Pinakita ng ni Jeremiah yung awa ng Diyos sa kanila. Inaabot pa rin sila pero tinatanggihan nila ang Panginoon. Kaya ang lamentation, umiyak na mismo si Jeremiah, naawa niya siya sa Israel dahil ayaw magsisi. Kaya yung mga tao ayaw magsisi, wala tayong magagawa doon. Mahal sila ng Diyos, pero kung hindi sila magsisisi, karapatan ng Diyos, parusahan sila. Karapatan ng Diyos siya. Lamentation, chapter 3. familiar passage. Pero gusto ko lang, verses 21 to 23, chapter 3. Sabi po niyan, This I recall to my mind, therefore I have hope. Nakita yung sinabi ni Jeremiah, This I call to my mind. Kaya pag nangihina na si Jeremiah, ang titigas ng ulo ng mga taga israel eh. Ito isang encouragement sa mga pastors. Kung matitigas yung ulo ng mga members, basahin mo to. <laughs> okay, kaya isang, isang magulang, titigas ng ulo ng mga anak mo, basahin mo to. This I recall to my mind, therefore I have hope. May pag-asa pa rin. Hindi ako susuko. Bakit? Though the Lord, through the Lord's mercies, we are not consumed, because His compassions fail not. There are new every morning. Great is your faithfulness. Pag-isip mo, may lindol. Narin yung awa ng Diyos, narin yung pag-ibig ng Diyos, narin yung compassion ng Diyos. They are new every morning. Pag-isip mo, may bagyo. Narin yung awa ng Diyos, narin yung biyaya ng Diyos, dahil pagmamahal ng Diyos sa iyo, they are new every morning. Di ba? Pagising mo, break na pala kayo ng boyfriend mo, may awa ang Diyos, may biyaya ang Diyos, may, may pagmamahal ang Diyos sa iyo, they are new every morning. Huwag ka, huwag ka maging katulad ng mga unbelievers na walang pag-asa. May pag-asa. Kaya sabi ni Jeremiah, This I recall to my mind, therefore I am hope. Ang tinigas ng mga ulo ng mga Israelites, salamat Panginoon. Hindi kayo nagbabago. Kayo naman yung pag-aasa ko, kayo yung lakas ko. Kayo yung nagbibigay ng encouragement sa akin. Iniwan na ako, ayaw makinig nila sa akin mensahe. Salamat na rin kayo. They are new every morning. Ano ganito? Great is thy faithfulness. Yan ang prinsipyo ni Jeremiah ng kanyang motto. Great is thy faithfulness. Ito yung binanggit ni Jeremiah na walang-wala na sa Israel, magulo. Pasalamat nga tayo kahit na may paguluhan ng bansa natin, hindi ganyan katulad ng panahon ng Israel, ng panahon ni Jeremiah. Hindi lang, pukunti pa yung namamatay niya. Yung panahon ni Jeremiah talaga magulo, maraming patayan. Eh. Ang titigas ng ulo, parang wala silang batas. They are new every morning. Great is thy faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore, I hope in Him. Tandaan po natin, ha? ang pag-asa natin wala sa presidente, ha? wala sa mga politicians, wala rin sa ating mga leaders. Ang pag-asa natin, isa lang ang Panginoon. Therefore, I hope in Him. Kaya sa akin, wala na pag-asa sa akin. Tungkulin ko lang ipangaral yung salita ng Diyos. Tungkulin ko lang ipangaral yung tunay na pag-asa sa si Jesus. The same yesterday, today, and forever. Tapat ang Panginoon. Pero salamat, yung tapat na Diyos, tinuturuan din tayo maging tapat sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating bansa, at sa iba pa. Balikan po natin yung ating ano. Sa verse 9, makikita niyo yung katapatan ng Panginoon dito. Bakit? Sa verse 9, The Lord is not, what? Slow to fulfill His promise. Nabasa niyo po? Sa verse 9, The Lord is not slow to fulfill His promise. Ganyan kagaling ang ating Panginoon. Ganyan, katapat ang Panginoon. Ibig sabihin, rin niya. Hindi siya mabagal tumupad ng pangako. rin niya ayon sa kanyang kalooban. Ba't yung panalangin ko, tagal-tagal na, sabi niya, sasagutin niya. Sabi, manalangin tayo sa... Tanda natin, minsan chinicheck din yung puso mo. Malay, malay panalangin mo, wrong motive eh. O maaaring may kasalanan, kaya hindi niya pa sinasagot. Eh. O kaya talaga, iba yung, pang, iba yung nais ng Panginoon tanggapin mo. O dapat pinapahintay ka lang. Kasi sabi ng Biblia, the Lord is not slow. Ibig sabihin, talagang tumutupad siya ng pangako. Hindi siya katulad ng tao. Siya ay Diyos. Siya yung buhay na Diyos. To fulfill. Kaya sabi ko, promises are made to be fulfilled. Yan ang sa, yan ang sa Panginoon. Pero sa tao, to be broken. Ikaw lang, kung mamahalin ko. Pinabukasan, minakita ng iba. Nangako eh. At iyak naman yung babae. Eh, huwag kang iyak. Salamat pa, salamat ka. Maaga pala, nalaman mo, sinungaling siya. Eh. Dapat sabi mo, salamat Panginoon, habang maaga nalaman ko sinungaling pala siya. Hindi pala siya tumutupad ang pangako. Di ba? Ano masyadong dibdibin? Pasalamat ka maaga pala nalaman mo na. The Lord is not slow to fulfill His promise. As some is count slowness. Yung nagsasabi nyo, yung mga mockers, yung mga false teachers, false prophets. Anong dahilan kung bakit hindi niya patinutupad ang kanyang pagdating? napakagandang dahilan eh. Valid yung kanyang reason eh. Kasi kung hindi niya, kung tinupad niya agad yung pangako niya, maraming hindi maliligtas. Wala po tayo ngayon dito. Kung dumating ang Panginoon, 1980, iba sa niya pinanganak na, malaki na, binata na, teenager na, at dumating siya 1980 at hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, wala na. Pwede tayo mapahamak. Kung ikay naligtas year 2000 at dumating ang Panginoon 1999, tribulation na naabutan mo, mahirapan ka na. Di ba? Salamat. Salamat. Kaya may pag-asa pa yung ating mga kuya, ate, mga mahal natin sa buhay. May pag-asa pa sila maligtas. Pagkat hinihintay sila ng Panginoon maligtas. Yung Abner, yung Ramos, kaya hindi pa dumalo ang Panginoon, pupuntahan natin sila para share yung gospel. Malay mo meron dalawa, tatlo na hinihintay ng Panginoon na maligtas. Kailangan natin puntahan. Puntahan. Kung kayo free this Saturday, 9 to 11, doon po sa lugar na yun. Hindi ko kayo pipilitin. Kung busy po kayo, okay lang. Pero kung hindi po kayo busy at pwede kayo makapunta, welcome na welcome po. Patient, you know, God is patient toward you. Sino kausap ka dito? believers, maaaring indirect sa mga unbelievers toward you. Sa mga believers na hindi nagiging tapat, binibigyan ko pa yun ng chance na maging tapat. Hindi pa ako dumarating kasi marami sa inyo unfaithful pa eh. Marami sa inyo, pabanjing-banjing pa yung Krisyano, hindi seryoso sa kanilang pananampalataya eh. Marami sa inyo, tama eh, backslider pa eh. Kaya, pasalamat kayo, hindi pa dumarating ang Panginoon. Ay, salamat. Ako, backslider ako, hindi pa dumarating ang Panginoon. Salamat. May chance pa ako magsisi. Nakuha niyo? Sa mga believers. O hindi ka pa nagagamit ng Panginoon, kahit isang talo, hindi ka pa nagsishare ng gospel eh. Hindi ka pa nakakapag-uwi ng isang talo eh. Yan ang dahilan kung bakit di pa dumami ang Panginoon. Mahal mo, okay yung gamitin ng Panginoon para share yung kapatid mo. Yung mahal mo sa buhay. But is patient toward you. Ang kausap niya dito, maaaring mga, yung mga mockers, coppers, mga believers, pero direct dito sa mga believers natatamad-tamad, sa mga unfaithful, sa mga hindi nag-share o nagtuturo ng salita ng Panginoon. Akala nila napakahaba ng buhay. May katapusan pala. At di ba kinatutuwa? He is patient toward us. Di ba? Di ba natutuwa? Binibigyan pa tayo ng chance ng Panginoon, merciful. Not wishing that any should perish, but that all should what? i-reach repentance. Okay? Tandaan po natin yan. Ah. Yan ang nais ng Panginoon. Nais niya maligtas. Pero huwag natin kalimutan yung salitang repentance. Ang repentance, ginagamit yan hindi lang yan sa mga unbelievers. Sa mga unbelievers, kailangan magsisi. Talikuran nila yung kanilang maling paniniwala, yung kanilang maling Diyos-Diyosan, yung kanilang maling buhay, at maniwala nila sa totoong Diyos sa ating Panginoon. Sa Diyos ng Biblia at narinig ng puso to obey Him, to be, yun ang repentance. Change your mind, 180 degrees. Pag mali paniniwala mo, palitan mo yan. Magsisi at tanggapin mo yung paniniwala ng Diyos ayon sa Biblia. Yun ang pagsisisi. Naroon yung desire mo through His help, through His guidance, unti-unti mong tatalikuran yung mga maling gawa ay maling paniniwala. Iba mabilis magbago, iba mabaga, at least nagbabago. Repentance. Ang tunay na repentance may pagbabago yan. Susunod kay Jesus yan. Susunod yan sa salita ng Panginoon. At hindi lang ito sa mga believers, katulad sinabi ko, kahit sa mga Krisyano, yung repentance. Si Peter, he denied the Lord Jesus Christ twice. Ano nangyari? He repented. Nung masalubong niyang Panginoon, umiyak siya, nagsisi siya. Si Judas, nakalimutan niya sila ng repentance. Pero nagkaroon siya ng remorse. Iba yung remorse sa repentance. Yung remorse, nagsisisi ka lang kasi pinagkalulo mo si Jesus Christ. Pero hindi ka nagsisisi na humingi ng tawad sa Kanya. Nagkaroon ka lang ng ano, nangihinayang ka, ba't ko ginawa ito, di ba? Pero hindi ka naman talaga nagsisi. Di ba? Pero si Peter talaga nagsisi siya. Yan pong dahilan. Yan pong dahilan kung bakit hindi pa dumating ang Panginoon. Maaari sa kalagitnaan natin, kung hindi ka pala kilala sa Panginoon, mahal ka ng Panginoon, ito, nais niya, magsisi ka. Magsisi ka. Para magkaroon ka ng tunay na kaligtasan. Yan ang dapat gawin mo, lumapit ka sa tunay na Diyos, tunay na Panginoon. Siya lang pwede magbago sa iyo. He is the way, the truth, and the life. Or all have sinned and comfort of the glory of God. Ano yung gift ng Panginoon? Eternal life through Jesus Christ alone. For the wages of sin is death. May kamatayan, may katapusan. Pero pag nagsisi ka, meron kang eternal life. Sa mga believers, the same thing. Kung yung ating buhay patamad-tamad, pabanjing-banjing, tinatamad tayo sa fellowship, sa mga activities ng church, magsisi ka. Magsisi ka. Kung tinatamad ka sa mga fellowship ng mga laymen, ng mga devora, magsisi ka. Kung tinatanong kang umatin sa Hope Baptist Church every Sunday, magsisi ka. Yan ang naman word na ginamit ni, pa, ni Peter eh, repentance eh. Malalim na salita to, pero ito yung tamang salita para ma-revive ang mga Krisyano. Magsisi, magsisi ng totoo. Di ba? Repentance. Yan ang paulit-ulit na binabanggit sa mga churches. Repent! Sinabi niya, sinabi niya sa church of Ephesus, Repent! Smyrna, Ripon. Laodicea, Ripon. Pergamos, Ripon. Dalawang church lang yung kanyang hindi sinabila, Ripon. Ano yun? Smyrna ba yun? Tama, ah, Smyrna yata, pati Philadelphia. Chati, chatira pala yung Ripon. Okay? Kasi Smyrna, faithful church. Yung Philadelphia, faithful na, eh, mapagmahal na. No way! Tulungan tayo ng Panginoon. God is faithful. Okay? Pero hindi rin tayo naniniwala. Ang Diyos ay tapat, okay lang sa akin hindi maging tapat. Maling paniwala yan. Kung Diyos natin ay tapat, isa lang ang conclusion niya, ikaw at ako dapat maging tapat. Follow me. Kung tapat ang Diyos, dapat maging tapat din tayo. At yun ang basihan ng Panginoon sa future. Well done, thou good and good-looking, good and oh, faithful servant. Salamat sa Panginoon, hindi pagandahan ng boses. Salamat sa Panginoon, hindi pagandahang lalaki. Hindi pagandahan babae ang basihan ng Panginoon sa langit. Salamat, hindi pagandahan ng talento. Talo tayo sa mga may talent. Basihan ang Panginoon doon ay good and faithful servant. God is faithful at nais niya rin ikaw ay maging good and faithful servant. Sala Huwag kayong magtatestimony ng ano, delikado yun eh. Salamat sa Panginoon kahit hindi ako tapat ay pangit yun. Nakaka-encourage ka sa mga sa mga believers na huwag din maging tapat eh. Huwag mo na sabihin yung salamat ka na sa Panginoon. O sa gitna ng pagkukulang ko, huwag mo sabihin mong huwag hindi tapat. Kasi gusto ng Diyos, ikaw at ako'y maging tapat. Gusto niyo ba yung husband niyo maging tapat? Dapat maging tapat ka rin. Gusto niyo yung mga anak niyo maging tapat? Dapat yung mga parents maging tapat din. Gusto niyo yung kasintahan niyo maging tapat? Dapat ikaw rin ang maging tapat. Ganyan din ang ating Diyos ay tapat. Gusto niya rin ang kanyang mga anak ay maging tapat. The promises of our faithful Salamat. Puri ng Panginoon. At kung may mababasa kayong pangako ng Diyos diyan at sa tingin niyo para sa inyo, grabe. Trust the Lord and obey you. Okay? Tayo po manalangin. Amang banal, aming dakilang Ama, lubos ang aming pasalamat pagkat hindi lang kayo Diyos na nilikha ng langit at lupa. Hindi lang kayo Diyos na nagligtas sa amin hindi lang kayo Diyos na nagbago ng aming buhay. Hindi lang kayo banal, mapagmahal. Sabi na pinag-aralan namin kayo po'y tapat na Diyos, lalo na sa inyong mga pangako. Maraming tao ay maniwala sa salita ng Diyos. Pero kami patuloy na maniwala pagkat ito'y totoo. Ito'y galing sa tunay na Diyos, sa tapat na Diyos. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi siya tao katulad namin. Kami nagkukulang, nagkakamali. Pero salamat po sa biyaya. Salamat, Panginoon, sa awa. Tulungan niyo kami mamuhay na maging mabuti at tapat na manggagawa hanggang sa pagdating ng aming Panginoong Jesus upang sa pagharap namin sa Kanya, marinig namin yung sinabi niya na, Well done, thou good and faithful servant. Naway ito maging desire namin habang iniintay namin ang aming Panginoon. Samantahin namin yung pagkakataong binigay sa amin ng Panginoong Jesus. Magitapat kami kung anumang grupo meron kami sa laymen, sa Deborah, sa young people, maging member ng Hope Baptist Church, sa pagbabasa ng salita, at maging tapat din kami kung may opportunity mag-share ng gospel. Samantalain po namin habang hindi pa dumating ang aming Panginoon. Pero kami naniniwala, siya'y darating, siya'y darating. Pagkat siya'y tapat sa kanyang pangako. Inyo lahat ang papuri, Panginoon. Inyo lahat ang aming pasalamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus.